บุ๊กทูเก้าสิบสองเดวเดเซตอีดวาอนุประโยครองลงมาที่สอง Zavisne rečenice sa da. dva ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน ลูติเมสโตฮรเชชดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากลูติเมสโตพิเอชปูโนปีวาดิฉันโมโหที่คุณมาช้าลูติเมสโตดอลาซิชทาโกคาสโนดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Ja verujem da on treba lekara. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Ja verujem da je on bolestan. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Ja verujem da on sada spava. เราหวังว่า เขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Mi se nadamo da će on oženiti našu kćerku. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Mi se nadamo da on ima mnogo novca. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Mi se nadamo da je on milioner. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Ja sam čuo, čula da je tvoja žena imala nezgodu. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Ja sam čuo čula da ona leži u bolnici. ดิฉันได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน Ja sam čuo, čula da je tvoje auto skroz pokvareno. ดิฉันดีใจที่คุณมา Raduje me što ste došli. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Raduje me što ste zainteresovani. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Raduje me što hoćete kupiti kuću. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Bojim se da je zadnji autobus već otišao. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Bojim se da moramo uzeti taksi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Bojim se da nemam novca sa sobom.